El programa municipal de col·laboració entre els serveis socials de Barcelona i en Consorci d'Educació de Barcelona perquè les escoles i instituts detectin els alumnes susceptibles de tenir problemes d'alimentació perquè siguin atesos pels serveis socials continuarà a l'estiu, ja que els centres els avisaran a l'acabar el curs de les situacions de risc analitzades. Així ho ha anunciat en roda de premsa la tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandós. Aquesta col·laboració entre els serveis socials i el CEP ha permès que els centres hagin detectat durant aquest curs més de 2.800 nens amb aquestes necessitats. Un 61% ja tenia un expedient obert en els serveis socials, dels quals 528 no tenien beca menjador i davant d'aquest diagnòstic el programa va crear 700 ajudes extres, dins de les més de 1.125 que es van llançar durant el curs amb una inversió total de més de 264.000 euros 264.000 euros. La gerent de l'Institut de Serveis Socials, Àngels Canals, ha destacat que es tracta d'un seguiment dels casos ja tractats i no torna a començar de nou, i que la majoria d'ajudes seran prestacions econòmiques, i ha celebrat que no hi ha cap cas de malnutrició entre l'alumnat de la ciutat. Paral·lelament, una quinzena de centres oberts de Barcelona que realitzaran activitats per gairebé 1.500 nens durant l'estiu oferiran berenars nutritius. I aquest servei s'estendrà al total de 19 centres oberts durant el curs 2013-2014, donant servei així a 1.800 nens, amb una inversió municipal de 870.000 euros, segons ha anunciat la regidora d'Infància, Irma Ronyoni.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 Avui a dos quarts d'una del migdia, el regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, assistirà a la presentació de la sisena cursa per la integració a la maquinista 2013. A la roda de premsa també participaran el gerent i representant del centre comercial La Maquinista, el senyor Víctor García, el representant de la Fundació Johan Cruyff, el mateix Jordi Cruyff, i el delegat d'Esports de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, Santi Siquer, entre d'altres. A la presentació, que se celebrarà a la plaça del Rellotge dins el centre comercial La Maquinista, s'explicaran les novetats d'aquesta edició i les noves curses solidàries a favor de la integració i l'esport sense barreres i els nous objectius. La cursa es farà aquest diumenge. I ara parlem de l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix aquests dies diferents xerrades orientades a la recerca de feina. Servei per joves que et permetrà conèixer les oportunitats professionals que tens a la teva ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar feina. Coneix què ofereix per tu tota la ciutat. Aquesta xerrada es realitzarà avui a les 6 de la tarda i porta el nom per on començar la recerca de feina. Les xerrades són organitzades pel punt d'informació juvenil Garcilaso que es fan a l'espai jove Garcilaso. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb els responsables d'aquestes xerrades. I continuem parlant de la sisena setmana dedicada a les persones amb malalties neuromusculars. El Centre Cultural Can Fabra i l'Hotel d'Entitats Can Guardiola acullen aquests dies la sisena setmana de les persones amb malalties neuromusculars. Una, una setmana de les persones amb malalties neuromusculars, que és un esdeveniment que s'ha aconseguit de consolidar i convertir en un referent a nivell estatal gràcies a l'esforç, la il·lusió i la implicació de totes les persones que han treballat en l'elaboració del programa. Enguany, com a les darreres 5 edicions, doncs compten amb l'assistència de ponents de gran reconeixement i prestigi, de doctors, treballadors socials o representants de l'administració del tercer sector, entre d'altres. Serà una setmana on s'aborden aspectes que incideixen en la nostra qualitat de vida, reptes de futur, recerca sobre malalties, situació de les pensions i la llei de, llei de dependència, i on també hi tenen cabuda d'altres activitats com ara un cinefòrum o la celebració de grups socioterapèutics oberts activitats. Doncs aquesta setmana, precisament, eh, aquest, d'activitats acabarà demà i hem de dir que tota aquesta setmana ha estat organitzada per l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, més coneguda com ASEM Catalunya. El pla inclou per avui dijous hi haurà de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre a l'hotel d'entitats Can Guardiola una sessió de Siren Forum amb la pel·lícula Intocable d'Eric Tolidano i Oliver i Oliver Hanegger Anaki, Anache, amb el tema Com viure amb una malaltia crònica, a càrrec de la doctora Montserrat Roca, professora titular d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. I també hem de dir una cosa important, que és que es trasllada l'equip d'atenció a les dones de Sant Andreu. A partir de dilluns, l'EAT, l'equip d'atenció a les dones, es troba ubicat al carrer Marie Curie número 16, a Nou Barris. El telèfon de contacte serà el 93 291 5910 i el número de fax serà el 93 353 27 15 i l'adreça electrònica per posar-vos en contacte serà 3 Ah, oh no, ead.bsn.cat doncs si voleu com saber com arribar hi ha dues vies. El metro, que seria la parada de Lluc Major a L4 línia groga, i hi han diferents autobusos, com per exemple l'11, el 31, el 32, el 47, el 50, 51, 73, 76, 82 i 173, així que agafeu el que us vagi millor. Els dies de tancament d'aquest equip d'atenció a les dones a causa del trasllat serà demà divendres a partir de la 1 del migdia i dilluns tot el dia. Si doncs... tens alguna urgència per violència masclista mentre l'equip d'atenció a les dones és tancat, cal adreçar-se al Centre d'Urgències i Emergència Social de Barcelona, al CUESP, que es troba al carrer Comerç número 44, que podeu trucar també al seu telèfon, que és el 970 30 30. Més informació, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella perquè, com comprovareu d'aquí una estona, doncs, mm, organitzen diferents activitats en el dia d'avui i avui doncs, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero participa a la Setmana Jove. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 s'ofereix aquesta tarda i dins la Setmana Jove de la Trinitat Vella una gincana amb el nom La Biblioteca Pregunta, tu respons. Si tens entre 12 i 25 anys, creus que ho saps tot de la biblioteca del teu barri, demostra-ho i guanya. Aquesta és una activitat per a equips de 2 a 3 persones, amb un màxim de 10 equips. Cal inscripció prèvia a la biblioteca i tindrà lloc a la mateixa biblioteca Tritat Vella José Berbero això sí, cal inscripció prèvia. Eh, també informar-vos que la mateixa biblioteca, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, us organitza un viatge low cost. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix una xerrada per organitzar-vos el vostre viatge low cost. Serà avui, a dos quarts de sis de la tarda. L'aventura de viatjar comença en el moment de preparar el teu viatge. En aquesta xerrada aprendràs noves formes de viatjar i et mostraran que es pot viatjar a bon preu en tots els sentits des del transport fins a l'allotjament, però sempre visitant els llocs més interessants i originals, tant si viatja sol o acompanyat. És una, una activitat a càrrec del punt d'informació juvenil de Garcilaso i tindrà lloc a l'espai multimèdia de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero, Cal inscripció prèvia i les places són limitades. I un últim apunt, un últim apunt de, que, que sobre la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i és que us organitzen eh, com jugar a escacs a la mateixa biblioteca. La biblioteca Trinitat Vella José Barbero us convida com cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre a jugar a escacs i si no en sabeu doncs també us ensenyaran a jugar-hi. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, el que fem ara mateix, una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Vora la mar que brilla el sol de matí, canta l'oreig així. Ciao, ciao, sota aquest cel d'Itàlia em vas ensenyar així a saludar. Ciao, ciao, avui torno a la platja on vaig aprendre d'estimar-te, portat per l'esperança i la il·lusió de retrobar-te, però no hi ets. La platja és deserta i el cel i el mar només trobo que em diuen tots dos acord Ceau, ceau, cu mulțenia tu Ceau, ceau, cu să dimingu Ceau, ceau, cu să dimingu mergi Vară cât mar, un dieu redeturna Cel mare și-am dira Ciao, ciao. sota aquest cel, buscant-te tu tornaré i un dia sentiré. Ciao, ciao, i el cel i el mar em diuen l'un a l'altre i ansa que quan la mort ens crida cal no perdre l'esperança, jo et trobaré. Llavors correràs cap a mi amb els braços coberts i els teus llavis diran a veure, ciao, ciao, Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella.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 Doncs el Pau Vinyes, que és el historiador d'aquesta casa. Hola, molt bon dia, Pau. Hola, bon dia. Doncs com es presenta aquesta exposició que precisament s'està realitzant aquests dies, no? Sí, és una exposició que la tenim oberta aquí al passadís de l'auditori, tal com has dit tu, i la tenim des del dia 3 fins al 26 de juny uh mhm. -huh. i és una exposició itinerant del Museu Etnològic de Barcelona. Uh mhm. -huh. I aleshores eh, és una, una exposició interessant al voltant de la festa catalana. Uh mhm. -huh. I aleshores mira Catalunya com una nació mil·lenària, uh -huh. té un ric calendari tradicional de festes, i cal tenir en compte que a Catalunya perviuen antics ritus i costums, tradicions seculars que tenen orígens diversos. Uh -huh. Per exemple, doncs, la sardana, uh -huh. de remot origen mediterrani, o les danses d'origen magrebí, que és una dansa que, curiosament, es balla a tot el territori de parla catalana. Uh -huh. I, I, per exemple, doncs, eh, com és la jota, no? Doncs uh -huh. la, la, la jota valenciana, la jota mallorquina, la Jota Aragonesa, a, a Catalunya, sobretot a les comarques del sud del Principat, doncs també s'hi balla, la Jota uh -huh. Tortosina, i a partir d'aquí doncs, aquesta exposició el que vol mostrar és una, un itinerari doncs, a, al voltant de, de, de la festa catalana. En un moment en què la cultura catalana està més de, de, està, està doncs, en aquests moments de força relleu, no? Sí, és, eh, vull dir, eh, Catalunya és un país de festes en les quals la gent doncs, eh, participa intensament. Eh, les festes estan molt lligades al, al calendari eh, diguéssim, agrícola moltes vegades. Uh mhm. -huh. eh, I moltes tenen més eh, tradició més enllà de, dels mil anys de, de festa de Catalunya. El que passa que amb el període dels anys doncs, ha anat evolucionant i s'han anat adaptant a les costums i a les maneres de fer dels seus habitants. Uh mhm. -huh i la festa d'alguna manera doncs, transforma l'espai i el temps. Vull dir que la festa és eh, la necessitat de, de la gent de, de gaudir d'uns moments d'oci, sobretot en, en èpoques en el qual doncs, eh, la feina del camp, sobretot, era molt feixuga, la mm. feina, la feina de les fàbriques també ho, ho era també, i d'alguna manera doncs, eh, esperar l'arribada d'aquelles dates no festives, no? Uh mm-hmm. -huh. que d'alguna manera doncs, eh, es playava a, a la gent doncs, a, a sortir, a comunicar-se i a... Quanta gent no s'ha conegut i han format famílies a partir d'un ball de festa major, per exemple? Mm-hmm. Uh -huh. Uh -huh. Pau, bon dia, soc Sona Vera, col·laboradora del programa. Bon dia. Ah, ens estan explicant aquesta exposició l'origen de les nostres festes catalanes, perquè, per exemple, sabem del cert quin és l'origen dels gegants i dels capgrossos, que també ens ho passem amb ells durant la festa major. Bueno, tot això eh, va lligat molt amb el, amb el fet també, com us he dit abans, eh, de festes d'origen pagà que després van evolucionant i esdevenen ritus religiosos Sí. i d'alguna manera doncs, la, la representació dels llegants doncs, la podem trobar més a, amb l'edat mitjana no? mm. I, i la configuració d'uns elements doncs, que, que d'alguna manera doncs, eh, formen part de l'imaginari eh, col·lectiu eh, mm. dels catalans. Perquè el foc sempre ha estat eh, important no? a l'hora de parlar de tradicions catalanes. Sí, sí, vull dir, també, per exemple, doncs, aquests dies que hem tingut la, la sort de poder gaudir de la, de la Patum de Berga, mm. que es té documentació ja en època medieval, Mm. I eh, doncs eh, és una festa que ha perdurat al llarg dels anys, no? I mm. que d'alguna manera el foc és un element important, no? Eh, és tot aquests elements que, que segurament, doncs, eh, com he dit abans, doncs, eh, devien tenir el seu origen pagà i després doncs, amb el cristianisme s'han anat transformant i s'han anat adaptant i, i s'han anat doncs, eh, situant en el context de cada, uh mm-hmm. -huh. de cada població. No? I aleshores eh, festes eh, tan centenàries com pugui ser la Patum de Berga o la dansa de la mort de, de, de Verges o, mm. o altres que es puguin fer arreu del territori català doncs, eh, configuren aquest imaginari col·lectiu festiu català. A més, també d'aquí a pocs dies estarem eh, per Sant Joan amb les fogueres, amb la Flama del Canigó... Sí, sí, veus, una festa bastant ja d'origen pagà, que és el tema del solstici d'estiu, no? Vull dir, mm. D'alguna manera celebrar, doncs, eh, commemorar l'arribada del bon temps no? I, de, i de la llargada del, del sol, no? del dia amb sol. Mm. I d'alguna manera doncs, eh, aquest fet doncs, eh, eh, eh, d'alguna manera ens agrupa no? com a poble i és curiós mm. perquè tant que es renega un cop dels territoris de parla catalana, mm. altrament dit països catalans, doncs uh mm-hmm. -huh. eh, també cal tenir en compte eh, que hi ha festes que ens uneixen més uh -huh. que ens mm-hmm. separen. Clar. i evidentment la festa del solstici d'estiu de Sant Joan és una festa doncs, eh, bastant, bastant concorreguda, o per exemple uh -huh. la festa de Sant Antoni Abat, no? que és una festa uh -huh. merament mediterrània, que també es commemora doncs, a, eh, a l'illa de Sardenya, per exemple, o en uh -huh. territoris de, de, de les Illes Balears, del Principat, del País Valencià, vull dir que mm, més enllà de les fronteres i dels estats i, mm. i de tots aquests elements la festa no té fronteres. La ah. festa, mm. d'alguna manera, aquesta exposició vol demostrar-ho, no? Que, mm. que la festa és una cosa amb, amb retocs i amb, i amb miraments, si vols, eh, locals, però que mm. va més enllà també de, del, del territori en el qual, que si no podem observar que, que en altres indrets doncs, també hi ha aquest sentit com he dit abans, d'imaginari col·lectiu festiu. Doncs la Susana també sí, té... Sí, Pau, a veure, clar, has dit que aquest tipus de festivitats, aquests tipus d'actes no tenen fronteres, afortunadament han pogut sobreviure al llarg del temps a diferents sistemes polítics, a diferents eh, mm, ètnies, diferents cultures, han pogut sobreviure, però el que suposo una de les tasques d'aquesta exposició és recordar una mica quin és l'origen Sí, eh, aquesta, aquesta exposició d'alguna manera doncs, eh, a, eh, a partir de... és una exposició molt gràfica, una exposició on el tema, l'element de la fotografia eh, sobresurt més que el text i és una exposició molt manejable, una exposició doncs, eh, que, que, que el Museu Etnogràfic de Barcelona doncs, eh, ha sabut realitzar-la en molt bon sentit, vull dir que es pot es pot, es, es pot traslladar a diferents indrets i es pot visitar. I en aquest sentit eh, l'element gràfic és, eh, és important. I llavors, el, el tema de, de, de les festes. El tema de les festes, eh, evidentment que moltes festes doncs, s'han doncs, perdut perquè doncs, eh, les societats canvien, no? I, per exemple, doncs, eh, festes tradicionals que podíem haver fet els nostres avis o besavis, doncs en grans eh, ciutats com, com a Barcelona doncs, s'han doncs, anat, anat diluint. D'alguna manera sembla que es recuperin, no? Per exemple, la, la festa del Corpus. La festa del Corpus, mm. a partir del Concili Vaticà II, doncs es va deixar d'organitzar. De, de I ara sembla que de forma puntual i nítida, doncs a nivell de ciutat de Barcelona s'ha recuperat, no? Mm -hmm. I, I bé, hi ha festes que que evidentment doncs, eh, les condicions laborals, les condicions econòmiques, socials, doncs, han evolucionat i han canviat. Però, per exemple, una de les nostres festes, que és més que centenària, la dels Tres Toms, uh -huh. és una festa que, que fa més de 100 anys que, que s'organitza aquí a Sant Andreu, per tant, doncs... eh, el pas del temps no l'esborrada. Uh -huh. És una festa doncs, eh, en la qual l'atracció animal a partir de, de, de carruatges i de carros, doncs, eh, tenia la seva força, era una, una, una festa doncs, eh, molt vinculada al tema de la pagesia i que avui en dia doncs, Sant Andreu, que ja no és un poble agrícola, sinó que és més aviat un poble eh, anexat a la ciutat de Barcelona amb un mm. caire mm. més urbà, doncs encara manté i conserva, no? I mm. per tant, aquests elements patrimonials que ens han forjat com a poble, doncs eh, eh, d'alguna manera eh, és el que pretén l'exposició, no? Uh -huh. eh, diguéssim, d'alguna manera la música, la dansa, la imaginació, el joc, la solidaritat, la convivència i un no parar d'elements que, ens, que ens fan entendre millor l'ànima i el sentiment de la gent d'un poble antic que estima les seves tradicions i les comparteix amb el nom, eh, amb el món d'avui. Molt D'alguna manera és el que pretén aquesta exposició. És un, una, una ullada al passat, però encarat cap al futur, amb, amb el sentiment de, de preservar un patrimoni que és ben nostre i que l'hem de, de saber transmetre a les futures generacions. Molt bé, doncs Pau Vinyas, que convidem els nostres oients i oientes a que s'apropin al Centre Cultural Can Fabra aquests dies perquè podran gaudir doncs, d'aquesta doncs, exposició anomenada Gent de Festa a les Festes Catalanes i que doncs, podran remuntar-se enrere per conèixer doncs, les, unes tradicions que són molt nostres. No? Aprofito, si em deixes l'ocasió, sí. el dia 20 de de juny inaugurem mm. una nova exposició a la sala gran del Centre Cultural de Can Fabra, sí. dedicada al polifacètic peles Mestres. Ah, molt bé. Si us interessés, si us vingués de gust que parléssim mm-hmm. uh -huh. d'aquesta exposició, doncs ja ho sabeu a disposar. Doncs ens apuntem el dia 20 de juny aquesta exposició sobre Peles Mestres aquí a, a, a Can Fabra. Molt bé. I, i que podran doncs, gaudir d'aquesta exposició també. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes moltíssimes gràcies. Eh? gràcies. Eh? Vinga, que vagi molt bé. Adéu, adéu, una abraçada. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una nova pausa i ens anem a recórrer doncs, diferents indrets de, dels nostres barris. Passarem per la Trinitat Vella, passarem per la Sagrera, tot això d'aquí uns moments, ara, aquí, aquí en aquest programa. Fins ara. sento que tot s'ha acabat, que no sé aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, Aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera, respira, espera. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Totum Popla. Doncs hem de dir que l'Espai Jove Garcilaso us ofereix aquests dies diferents xerrades orientades a la recerca de feina i perquè ens en parli d'aquest tema doncs tenim a una de les responsables del punt d'informació juvenil Garcilaso, la Diana Perià, que ens pot donar doncs, a eh, compte de, de tot el que s'està organitzant per tal de donar a conèixer una mica a eh, com, de, com buscar feina en aquests dies tan, tan difícils. No? Diana Perià, molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja fa aproximadament un mes que s'estan realitzant aquestes eh, xerrades eh, orientades a la recerca de feina, oi? Sí, Eh, el vam començar, aquest programa el, es va començar a començaments de maig, mm. està fent a moment maig-juny i ja s'ha programat una nova tongada de xerrades per fer el juliol i el setembre. Ah, L'estem organitzant juntament amb Barcelona Activa. De mm. fet, aquest programa, vull dir, va, la formació va a càrrec de Barcelona Activa i el que estan fent és eh, realitzar aquests tallers, que són càpsules formatives molt curtetes, d'unes dues horetes cada càpsula formativa, eh, les realitzen a diferents espais joves de la ciutat de Barcelona. Un d'ells doncs, és l'Espai Jove Garcilaso. Uh -huh. Aquesta formació, aquesta campanya eh, es diu Barcelona Treball Joves, està adreçada a joves de 16 fins als 25 anys aproximadament, uh -huh. que gent més gran em sembla que sí que es pot apuntar, uh -huh. però vaja, preferentment eh, enfocada a, a joves Eh, I i l'objectiu doncs, és eh, que, el, que aquestes persones joves puguin adquirir habilitats a l'hora de fer recerca de feina. Ah. Estem parlant d'activitats, tant una orientació genèrica de per on començar la recerca de feina ah, o ah. càpsules formatives en, en què es treballa el tema d'autoconeixement, per exemple, l'autoanàlisi, la, la, no? què sé fer ah. jo, eh, que, per què estic capacitat, eh, també es tracta tot el tema de gestió de les emocions, eh, després també es treballen altres, altres càpsules que, en les que podem conèixer el mercat laboral, ens expliquen una mica doncs, com està el mercat laboral ara mateix en Espanya com a Europa també, no? Uh mhm. -huh. La claus, clau, eines clau per, per treballar a Europa. Uh mhm. -huh. Després, pròpiament, el, la formació de, des de com fer un currículum, carta de presentació, com preparar una entrevista de feina, o què és això del networking, uh -huh. o mhm. què és el LinkedIn i com funciona el LinkedIn, no? Doncs es van, es van treballar a través de diverses càpsules, van treballar tots aquests, eh, totes aquestes eines que ens poden ser útils a l'hora de, de enfrontar-nos a un procés de selecció de personal. Uh -huh. Eh? En les que tenim previstes per ara al mes de juny, per exemple, les que ens queden per fer al juny, doncs, eh, una és la de gestió de les teves emocions, uh -huh. eh, que se farà el dimecres, dia 12, a les 11 del matí, uh -huh. i el, augmenta els teus contactes professionals LinkedIn, que es farà el dimarts dia 18 de juny a les 5 de la tarda, aquí a l'Espai Jove Garcilaso. A les 5 de la tarda. Uh -huh. Sí, mhm. per, per si, el, si algú li interessa més informació d'aquest programa o volen apuntar-se a aquestes uh mhm. -huh. sessions, les inscripcions es fan totes a través de la pàgina web de Barcelona Activa, que és www.bcn.cat barra treball. -huh. Aniríem a l'apartat de joves, o sigui, formació joves, uh -huh. i, i això, busquem la campanya que es diu Barcelona Treball Joves. Uh -huh. Però igualment, si tenen qualsevol dubte, que poden contactar amb el punt d'informació juvenil i els explicarem com, com es fa la inscripció i en què consisteix cada, cadascuna d'aquestes activitats. Doncs hi haurà xerrades mm, setembre, octubre, també? Sí, la previsió és que si això funciona bé, la, comença a rotllar el boca a orella, es fa difusió i, i, la, i les joves ho veuen útil, per tant, hi participen en aquest, en aquest programa, sí que es continuarà fent. De moment, ara hem fet una prova pilot al mes de maig i juny, es vol estendre a juliol i setembre, però la intenció és pro prolongar-ho per tot l'any anar fent, anar traient aquestes càpsules formatives durant tot l'any. Mm -hmm. Ja n'has dit que una de les càpsules que porteu a terme és una de control de les emocions. Per sí. què necessitem controlar les nostres emocions davant d'una entrevista de feina o davant de trobar feina? De, per començar, el tema de la recerca de feina, quan hi ha gent que porta molt de temps buscant feina, acostuma a desanimar-se, i eh, caure una mica la tristor... El que, el que s'intenta fer en, en aquest tipus de, de formacions és és adonar-nos que no podem, el que no podem és caure en la desesperació perquè això ens repercuteix negativament si jo vaig amb una energia positiva, estic transmetent una energia positiva a la gent del meu voltant, inclòs l'entrevistador. Vull dir que si m'enfronto a això amb, una, amb, amb bona actitud, en, en una actitud activa i proactiva, doncs tinc més possibilitats d'aconseguir feina. D'altra banda, a l'entrevistador tampoc li interessa saber que estem desesperats per buscar feina, no? Aleshores, perquè genera com cert, cert rebuig, no? Doncs com es treballen totes aquestes emocions, no? És, és complexa. El, la persona, qualsevol persona a nivell emocional és complexa i, i a vegades no, no sabem què ens passa a nosaltres mateixos, no? Doncs mm. amb aquestes pistes podem arribar a saber, doncs, eh, bueno, què, què ens està movent per dins i, i com treballar això i com, com escoltar-nos també. Doncs eh, convidar els nostres oients aquesta tarda a les 6, la xerrada per on començar la recerca de feina. Uh -huh. eh, quins són el, les persones que s'encarreguen d'aquesta xerrada d'avui? Doncs, a veure, ara no tinc la xuleta del formador exactament. Que ara ho haurem de buscar, a veure com surt això. <laughs> Recordem bueno. que és una xerrada que és a les 6 de la tarda. Sí Eh, i que està organitzada pel Punt d'Informació Juvenil Garcilaso i que es farà al vostre allà, Espai Jove Garcilaso, uh -huh. allà del Sagrera. Exacte. Sí, exacte. Es farà aquí al, al centre Garcilaso, que estem a carrer Garcilaso 103, a la Sagrera. Uh -huh. Uh mhm. -huh. També hem de dir una cosa, que és que els de la biblioteca d'aquí de la Trinitat Vella uh mhm. -huh. ens han dit que organitzeu avui un, un, un Sí, una altra... Un una, xerra, una xerrada, no? Sí, sí exacte. Estamos pluriempleades. Sí, la meva companya Helena... <laughs> a la meva companya Helena serà qui tingui avui a la tarda justament a aquesta mateixa hora, a les 6, a la Biblioteca Trinitat Vella, on uh -huh. explicarà eh, bueno, explicarà una mica com preparar un viatge low cost. Un viatge, uh -huh. o sigui, recursos per viatjar baratets per, per, bueno, per, per on vulguem, sobretot per aquí, per Catalunya, per Europa. Eh, I això, aquesta xerrada que ha preparat la meva companya Helena està organitzada juntament amb el CIAG, uh mhm. -huh. i, perquè tenen una viatgeteca molt interessant, eh, i, i perquè estem fent ara mateix la campanya de la mostra de turisme juvenil uh mhm. -huh. de Barcelona. I com uh -huh. que mhm. estem, estem amb, amb les dues campanyes aquestes, ens hem d'anar repartint. Perquè això en, encara, és, encara és possible poder trobar <laughs> algun viatge així de baix, de baix cost, no sé. Eh? A veure, si, si Possible és, vale? el que passa és que sempre si busques amb, amb antelació et surt, mm. pot, pot sortir més econòmic no. que no pas amb poca antelació, mm. això també, no. també ho hem dit. Però sempre hi ha recursos per viatjar baratet, no? Per exemple, mm -hmm. doncs em faig un carnet de barista, em tiro en plan mochilero, o com puc buscar allotjaments econòmics, vale? bueno, doncs tot això em pot servir en qualsevol moment de l'any. No? Uh -huh. doncs això, que el, els nostres veïns i veïnes i també els nostres oients doncs, que s'acostin a la Biblioteca de la Trinitat Vella que els informaran de com viatjar això, a, a low cost, <laughs> que es diu ara. Perfecte. <laughs> Molt bé, doncs Diana, moltíssimes gràcies per haver contactat avui amb nosaltres i gràcies ja saps que aquests micròfons estan oberts al punt d'informació juvenil Garcilaso per tot allò que vosaltres doncs, ens vulgueu fer arribar. Eh? Perfecte, moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies. que vagi bé, adeu. adeu. Molt bé, doncs eh, nosaltres encarem ja a eh, la recta final del programa, però atenció perquè avui volem parlar de salut i ho farem dins el que és la nostra habitual àrea de servei gràcies al cap de la Trinitat Vella.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 I l'àrea de servei, doncs, eh, cada, gairebé cada dijous, doncs comptem amb la participació del cap de la Trinitat Vella, amb la Conxeta Manyaner aquí, que tenim eh, per aquí davant. I ara doncs, el que volem mm, parlar és de viure l'estiu en salut. I en primer lloc doncs, volem parlar amb el Francisco. Muy buenos días. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes preparado para hoy? Pues mire, unos consejos sobre la alimentación. Y primero quiero empezar recordando a la gente que es muy importante en verano ir reponiendo los líquidos que vamos perdiendo por la causa de las altas temperaturas y que hay que ir acordándose de aunque sea ir dando traguitos cortos, pero ir reponiendo sobre todo el litro y medio de agua como mínimo al día, ¿vale? Además, también debemos de evitar en verano con la calor las comidas muy pesadas o calientes y aprovechar y comer más fruta y verdura y ensaladas que son bastante más mm, sanas y nutritivas y además nos aportan agua, ¿vale? Luego, por otro lado, a la hora de hacer la compra, <clears throat> otro aspecto importante es comprar los alimentos lo más frescos posibles, poniendo especial atención en la fecha de la caducidad del producto y, y las condiciones de conservación de este, ¿vale? Una vez hagamos la compra, guardar rápidamente los alimentos en el frigorífico para que no se estropeen. Y con los huevos hay que tener especialmente mucho cuidado de no guardarlos afuera, a temperatura ambiente, que guardarlos en la nevera y no utilizar aquellos que tengan un poco la cáscara rota, ¿vale? Y luego, otra norma durante la preparación en la cocina de la comida es una norma fundamental y primordial, es lavarse las manos y los utensilios de cocina antes y después de manipular cada alimento. Así la, posibilidad de contaminar la comida eh, de un alimento a otro se, eh, reduce muchísimo, ¿vale? Eh, hay que evitar también utilizar el huevo o alimentos de salsas si no vamos a cocinar las altas temperaturas y mm. evitar las tortillas poco hechas. Tener mucho cuidado con las comidas que tengamos guardadas en el refrigerador y cuando las recalentemos eh, hacerlo a una temperatura elevada, que veamos salir vapor de esta, ¿vale? Así de esta manera también eliminamos los gérmenes que puedan contener, ¿vale? Muy bien. Y, y para finalizar, recordar eso, que lavar las, los utensilios de cocina en cada uso y cambiar con frecuencia los paños de cocina son una de las normas primordiales a la hora de cocinar, ¿vale? Con estas normas básicas Evitaremos en gran parte las indigestiones, molestias, vómitos y diarreas ocasionadas por la mala conservación y manipulación de los alimentos durante el verano, donde la calor y la humedad proporcionan unas condiciones inmejorables para que se reproduzcan los parásitos, bacterias o los hongos, que son los causantes <clears throat> de la mayor parte de estos problemas. Ahora os dejo con mi compañera Paula. <laughs> Muy bien. Don Paula, buen día. buen día. <laughs> Eh, yo primero voy a, bueno, yo voy a hablar sobre las medidas para protegerse del sol, ¿vale? En el verano. Muy bien. Primero diré los consejos buenos y después falsos hábitos. Rumores. Exacto. <laughs> Bien. Entonces, primero lo más importante, evidentemente, es evitar la exposición al sol, principalmente, como mucha gente habrá oído, en las horas de mediodía, entre las 10 y las 4, ya que la irradiación solar es más fuerte, eh, pueden ocasionar quemadas, etc. También es importante aprovechar las sombras y aunque sean falsos mitos después, eh, debajo de los árboles y las sombrillas y esto, la protección no es total. O sea, hay que tener cuidado y buscar sombras de mejor calidad, como entrar a un bar a tomar algo o estar un rato fuera de exposición. También es importante la ropa que lleva la gente en verano. Normalmente vamos con ropa más eh, abierta, con más exposición. Es importante llevar un sombrero, unas gafas de sol, ¿vale? Porque los ojos sufren mucho. gracias a, estos, a estas dos cosas tan simples como el sombrero y las gafas, se protege hasta el 100% de lo que sería la radiación solar, o sea que es muy importante. Ah. También las gafas que sean de buena calidad, porque las gafas de segunda, o sea, de imitación, no protegen y lo único que hacen es que la, pupila se dilate y entre la radiación total en el ojo. O sea que te pueden quemar el ojo. Eh, exacto. Es importante comprar unas rulleras de sol casi gimbonas, que no lo a qualsevol lloc, a qualsevol botiga que el venen perquè fan moda, sinó que, ah. que és important pels nostres ulls, sobretot a l'estiu. Porta una les, bona graduació també. Una bona exacte. graduació i que ah. com a mínim un bon vidre. Sí. Los cristales, exacto. Mm -hmm. Entonces es importante también la utilización de crema solar. Normalmente cada dos horas hay que aplicarse crema, aunque no estemos en la playa, aunque estemos eh, fuera, por la calle el sol también da. Entonces es importante ir poniendo crema. sobre todo después de trabajar, después de nadar, después de jugar algún cosa o irse a correr, es importante ponerse crema porque has estado totalmente expuesto y es importante. Finalmente, em, en cuanto a niños, es muy importante, los niños tienen más debilidad ante el sol y es más fácil que se produzcan quemaduras o otras complicaciones. Mm. Entonces es muy importante que los niños estén bien protegidos con la crema solar alta. La recomendada normalmente es eh, con un factor de protección de 30 o más. Las inferiores no hacen nada, o sea, están totalmente no recomendadas. Eh, y entonces es importante protegerlos de la exposición, ponerlos a las sombras más de lo normal y que crema a ellos cada mm. una hora, no cada dos. De fet, el cap de la Trinitat Vella està preparant aquests dies de la mà de, de l'Anna Clara una xerrada precisament per parlar de, dels nens, no? de com tractar-los. Uh -huh. Y bueno, a esto ya os lo habrán dicho mucho, pero si tenéis heridas o granitos o cualquier cosa, la crema que sea aún más fuerte, porque si no, no cicatriza bien y van a quedar marcas de por vida. Uh mhm. -huh. Entonces, yendo a los mitos falsos, las sesiones de rayos suba famosas, sí que es cierto que te ponen morena, pero lo que hacen simplemente es eh, que, la, la irradiación vaya directa y es más fácil las complicaciones a efecto cancerígeno de la piel. Entonces es mm. importante, yo no recomendaría no ir a estas sesiones y usar mucha protección fuera. Mm. Después los autobronceadores famosos, los aceites, <laughs> etcétera, que todos queremos ponernos. Eh, sí que es cierto que ponen moreno, pero lo que hacen es poner moreno las células muertas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te pones moreno, pero te va a durar solo 4 o 6 días y es malo, o sea, va a caer igualmente. Mm. Después los famosos em, complementos alimentarios que, que que dice la gente de comer mm. zanahoria, de comer otras cosas que te vas a poner morena, es falso, ¿vale? Y mm, mm. no sirve para absolutamente nada y no protegen absolutamente nada del sol. ¿Y esto que dicen del el actimel y estas cosas sirven para algo, no? Falso. Ah. <laughs> Sirven, pero a nivel nutritivo, no del sol nada. Nada. Y pues finalmente sí que es importante la gente que tenga cuidado al ponerse desodorantes y colonias. Esto eh, hacen una fotosensibilidad, es decir, hacen que la piel sea más sensible, y mm. entonces haya más quemaduras y de peor, o sea, de peor gravedad. Y ya está, hasta aquí los consejos del sol. Entonces es mejor no, no, ponerse ni colonias ni desodorantes fuertes. Si te lo pones, póntelo encima de la ropa. Encima de la ropa no hay ningún peligro, pero si te lo pones en la piel es peor. Creará creació. continuamos Doncs continuem programa de Eh, recordem que estem parlant de viure l'estiu en salut. I ara volem parlar doncs, amb la Nuria, Muy buenos días. Hola, buenos días. <laughs> ¿Qué tal? Bien, primero de todo disculparme porque estoy un poco resfriada y mi voz puede ser... <laughs> Ya es la época, ¿no? Que suena un poco distorsionada. Bueno, eh, yo lo que venía a hablar es sobre las picadas, en concreto de mosquito tigre, y de medusa. En primer lugar, empezaré por las de mosquito tigre. Unas, unos consejos que se pueden realizar para evitar estas picaduras es sobre todo, pues, o instalar telas mosquiteras en, las ventanas, eh, llevar ropa de manga larga, pantalón largo, aunque en esta época ya empieza a ser un poco complicado. Eh, también eh, intentar limitar las actividades cerca de zonas donde pueda haber agua estancada, porque allí ah, es donde, donde se, se procrean los mosquitos. en cuanto ya a las picadas, cuando ya nos ha picado un mosquito tigre, hay una serie de consejos que tenemos que, que llevar a cabo. En primer lugar, hay que lavar la zona afectada con agua, con agua y jabón, pero sobre todo sin rozar la piel. Simplemente dejar que er-, se remoje con el agua. En segundo lugar, eh, esta, zona tiene que estar limpia y seca después de haberla lavada para que así disminuya la irritación. Eh, en este proceso es importante no, no, rascarse, ya que al rascarse lo que produce es que el picor se vaya extendiendo en la zona de, la herida. Y, por lo tanto, mm, más nerviosos nos ponemos y más estamos pensando en la picadura. Y por último, si, el, este picor, dolor que sentimos es bastante mm, intenso, moderado, lo que podemos hacer es eh, aplicarnos un poco de hielo cubierto con un pañuelo para que no esté mojado y así el, picor se irá reduciendo con el tiempo. Sí, perquè jo el que he oído és que, bueno, el que he sentit és que si et piquen una vegada les meduses, eh, doncs eh, mm, no, et neutralitza, però es, des, et piquen dues vegades ja és una mica perjudicial, ¿no? Ja no... <laughs> Bueno, eh, ahora estaba hablando de mosquito tigre, cuando pasamos <laughs> a las medusas ya aclararemos este tema, ¿vale? Vale. Eh, bueno, sobre todo si mm, en alguna persona... Hmm que le haya picado un mosquito tigre y que sienta dificultad para respirar o sensación de debilidad o que se está poniendo un poco de color azul, que tiene que, llamar a, a Responde, que es el teléfono 112, por si existe algún tipo de reacción a esta picadura, ¿de acuerdo? Pues también sirve, también sirve para los mosquitos. Sí. Venga. <laughs> Eh, después, en cuanto a picadas de medusa, que es el otro tema bastante importante para el verano, mm. eh, primero de todo, si vamos a una playa donde vemos medusas en la arena o flotando por el agua, es mejor no meterse. Eso ya para empezar. Y también se está mm. ondeando una bandera especial que hay una medusa dibujada porque eso significa que prohibido el baño porque está infestado de medusas. Eso por primera parte. Luego, en segunda parte, si ya nos ha picado la medusa, ya no hay más remedio que empezar a actuar en este aspecto. Primer Primero de todo, hay que salir del agua, contra antes mejor, para así empezar a, hacer el tratamiento, que consiste en no rascarse ni fregarse en la zona afectada, eh, retirar la piel o los trozos de medusa que se puedan quedar incrustados o pegados a la piel con unos guantes, unas pinzas sobre todo, para que así no, mientras estemos actuando, no, nos descueza las manos. Después también eh, hay que lavar la herida con agua salada, sobre mm. todo con agua salada. No se debe utilizar nunca agua dulce, ya que esta lo que hace es activar las células de la medusa y por lo tanto aumenta la cantidad de toxina que, que tenemos en el cuerpo. Es decir, aún habrá más dolor si se lava con agua dulce. Mm. Entonces, por otra parte, hay que aplicar hielo, igual que en el mosquito tigre, para así aliviar un poco el, la quemazón esta que produce la picadura de medusa durante unos 5 minutos. Em, sobre todo, nunca poner el hielo directamente sobre la piel, sino también cubierto. Em, y por último, si es aconsejable que, se vaya aplicando antiséptico, es decir, alcohol o, yodo, en, en, la herida durante tres o cuatro, de tres o cuatro días, tres o cuatro veces al día. ¿De acuerdo? Y, de momento nada más. Acudir a un, a un centro de salud si, si, no, si persisten las reacciones, el dolor, etc. Muy bien, de acuerdo. Y que vosotros estáis haciendo las prácticas aquí en la CAT de la Trinidad Bella. Exactamente. <laughs> ya acabamos por eso. Ja... Avui és l'últim dia. Ah, mira. <laughs> sí, sí. I quin curs esteu fent? Segon, ah, segon. Ah. Estem uh -huh. ja a meitat de període. Molt bé. D'acord. Doncs esperem que us vagin molt bé les pràctiques i si voleu tornar cap a, al cap de la Trinitat Vella, no sé si... Encantado, no? <laughs> sí, sí. Muy nuevo todo. molt bé. Doncs avui hi ha una activitat, oi? Mm. Doncs demà. Demà. Demà hi ha una activitat, fem una taula de tabac, la setmana passada va ser la setmana sense fum i ah. aprofitant doncs, que s'han fet eh, a nivell de Barcelona amb moltes activitats, nosaltres volem tancar la setmana posterior amb una, amb una consulta dirigida a aquelles persones que fumen i per veure com està afectant el tabac als seus pulmons. Mm. O sigui que, si voleu venir, serà de pa de 6 a 8, uh -huh. us farem un test, el test de motivació per veure eh, com esteu de disposats en aquest moment a deixar de fumar i el test de dependència per veure com depeneu del tabac i a més mm. farem us sí, ja, farem... ja, ja, ja diu depeneu i, i, i, us, i us farem o sigui, que <laughs> està clara la cosa si no teniu molt clar això de deixar de fumar amb aquestes dues proves estareu convençudíssims que heu de deixar de fumar però hi ha una tercera que us farem bufar amb una màquina mm. i us diu la quantitat de monòxid de carboni que hi ha amb, els vostres pulmons, i que és a conseqüència del tabac. Mm. I bé, que us esperem i que, bueno... A mi també pues, m'espereu, no? Doncs <laughs> pues estarem encantats. Eh? <laughs> Molt bé, doncs ràpidament anem a l'agenda, ens queden dos minuts aproximadament i tancarem el programa després de l'agenda. Vinga, anem. Anem. Molt bé, doncs el que us dèiem, queda recta final del programa, parlem de les diferents activitats que hi han organitzades per aquests dies, parlem de la Nau Ivanov, que us ofereix una nova edició del Pentateatre Atòmic. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquests dies Pentateatre Atòmic volum 3. Són 5 obres de 15 minuts representades simultàniament en 5 espais reals de la Nau Ivanov. El públic es dividirà en 5 grups, farà un recorregut pels diferents espais i s'endinsaran 5 mons diferents. Escenaris poc convencionals convencionals com amb actors a un pam de la cara dels espectadors, una experiència teatral única. Doncs aquesta obra dura dues hores aproximadament, l'entrada són de 12 euros pels amics de la nau Ivanov, hi ha un descompte, que és del 50%, més una consumició gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per teleentrada o una hora abans a taquilla. I doncs ja ho sabeu, aquests dies, fins diumenge, doncs podeu gaudir d'aquesta representació de teatre. I ens anem ara ràpidament cap a l'espai 30 de la nau Ivanov, que hem de dir que ofereix una exposició sobre l'Havana. Aquesta exposició es realitzarà a partir de demà divendres. Doncs nosaltres donar les gràcies a la Susana Ávila, al Ricardo Malavé i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.